nhưng mà cho của họうん、ならないよ。ならない。いいよ。まあ、似てないもしか。 nem dolgozik. A jogvédő. Sőt, a betegségével segítő, akkor még nem szívesen voltak. Tehát, felneveztem volna, mert lehetne hogy társadalom, semmi más nem. De, nem vagy. 我这边消毒吧，我这边也消毒吧，弄吧。 azt mondta, hogy jó, a szabot megengedtem, most nem tudom elszólalni. Azt mondta, hogy jó, Nem kell, hogy találkozik. Nekem is szállt. Tanulunk szállt. love. Ijai Maida. Ijai Ram. No. One day, when I got up to the sun, I was un like, he's about un giro think it's a secret, but he's about to start to my kids' negative. Remember, for the momento di will make them a teászallal így mindent oda dobáltunk. Még nem bír a szemetesbe öntőtlenül rá. Miért jól a tudok. mert utaltam az arra. Legyen hát a csak, ami a blikítóba dúl. Akarom menni, menni valami Oroszországokat. nem kártyám nem de ide raktam a kártyám. Nem, ez persze a bankját elkezdtem. Gracias. paragraph, but out of other personal paragraph, but it is quite something that can come up with that 我身体现在就虽然不是特别那个。 ம்

útra, de én voltam náluk, nem tudom, hogy a kockolnak. Amikor ott voltam múltkor egy kritimet össze-vissza, ott voltam. Mondta, hogy az a papír legyen, hogy a kapulista. Az a papír nem lesz. Ez nem nem. Laza, hogy nem mentem el időben, meg a fenn. Ott voltam, megjelentem, hogy 13 ával voltam. Nem kaptam. Min skapelse är kvar, min skapelse är inåtbotad. Denna gräns, den manar sig. Varför säger han Ja, så vad jävla fattiga så snabbt de var? Det är klart att hålla på. 十八一包嘛。 Thank you.

influye así tu cancelación. Tipo,

Thank you. Oh.

够呛，啊？我讲三倍。

没事，再来。哎，好吧，谢谢。那下午见啊，我帮你转一下，好。

さ、英語さ、いくらいくらさ、いきましょう。

Falou, Tá 嗯，咱们去吧。那咱们走吧。好，谢谢，谢谢啊。 Não dá.

Megszüntették a kikommekodót. Azt tudod, többi nem lesz a... 50 százalékot. Minden egyet teszi Nem, nem. Más both. No, anyway.